Jer znači, toliko je voljela poslanika, sam želila, ga je samo za sebe, samo da bude, da bude, i to je prirod to je, to je normalno. Kaže poslani sallallahu sada. to je tako suptilno, braći i sestre. valaj o ovome treba razmišljati, to treba primijeniti našim životima.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 Ne zna. I ka, ka ti se onaj koji tako misli. Zna da to nije nikakve veze sa njim srcem. I on se samo nasmije. S njim ne i ne... Suprostavljaju se poslanim. A kako, kako se mi ponašamo u takvoj situaciji? Jel? Zatim, ne bi, ne bi, da voljeli da, da iko zna kako se mi ponašamo kad, kad, nam, eh, kad se žene suprotstavljaju, suprostavljaju našem, naše mišljenju. E to je to što mora biti ono svaki put po, po, po mome, jer sam ja muškarac.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 Ima Malik u svojoj uveti, spominje hadis u kojem stoji da je Iša bin Talha sjedila kod Aiše radijallahu ta'ala majke vjernika, pa je došao njen muž Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Bekr, tako dakle Aišim, Aišim bratić, i sjeo, dakle samo ušao onako i nazvao selam i sjeo.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 Dakle, pokaži tu bliskost, ljubav i, i, tako dalje. onaj, na kraju krajeva pokaži zbog svoje djeci. Nasmij se, po, e, po, nazovi im selama, pozovi, malo prije smo govorili priče o tome, poslani se selem, dakle kad bi dolazla, e, dolazi u kući ili kad bi dolazila kod njega Fatima, ustaje bi pred njom i, reci bi, dobro došla kćeri poslaniku.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 Pa ti se porađaj kako hoćeš. Pati se, muči, nek te boli. Ne, ne piše nigdje da ja trebate odvedem u bolnicu. Pa šta ti nije, nisu Kur'an i Sunnet samo nekakvi pedagoški priručnici ili, ili onaj, šta, šta misliš šta je Kur'an?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 Ti zaboraviš da imaš ženu, ženu kod kućina. Znači, ovo, to, to, su često puta razlozi veliki problem, veliki problem u braku. Zatim, eh, kad, kad govorimo o ljubavi, odnosno ostvarivanju ljubavi o kojoj smo pričali i trajanju ljubavi. Kad postavimo braću i sestre, da je ljubav igra, poput futbala, poput tenisa, poput košarki.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 Kaže poslanik sa selem, sam haiši, brato, zapamte ovo. Život poslanika sa selem je tolika inspiracija to su sitni detalji na koji moramo vratiti pažnju. Kako sam seleva iši? A iša otkako sam saznao, otkako mi je Allah objavio da ćeš biti moja žena u džennetu, ja nemam nikakvih briga. Ja nemam nikakvih briga. Ma imamo briga, imamo briga. Pogledaj na koji način on hoće da raspoloži svoju, svoju Šta mislite tada kako svešala Iša kad je to rekao? Pa nestaje više ljubav. Ona, je znači potpuno sigurna da on nju toliko voli.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 Zatim, kad se vraćaš dakle, s posla, kupi ženi poklon. Jel da mi uglavnom djecu kupimo poklone? Staneš na benzinskoj, natočiš gorivo, tamo uđeš prodavnicu, aha, on je dvije, tri čokoladice, staviš, kaj, ovo, ovo za moju djecu. Pa kupi supruge, Allah ti se smilovo kupi njoj, ali njoj posunčio, nema da bude ista čokoladica za djecu. Njoj specijalnu čokoladicu kupi, kaj, žena, evo, evo. Da je, da je obraduješ time. I čak ne mora ona biti budnata, nek spava. Ostaviš poklone tu na stolu, odiš, odiš, ona će se obradovati kad ustane na sabah, jel tako?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 Zovi ga ne. Posavjetujte se međusobno. Sjedite da vidimo, imamo problem, hajmo ga, hajmo ga žena draga riješiti. U ime Allaha Đelšanu, ako želimo da sačuvamo naš brak. Posjećaj na Allaha Đelšanu i kaznu kod Allaha. Jer ona je vjerni kao i ti.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 Kaže, a ako se bojite njihove neposlušnosti, i onda i posavjetujte, jel, kako sam sada citira Kur'an, posavjetujte pa se uposlima ili udarite udarcem kajrem u barba. Pitali, pitali su Ibn Abbas, šta znači ta sintagma Gajrum u berli? Pa je rekao da je udariš mi svako. Ne onom, ne onom o koju će napraviti mislim, nego on, oni, čime, čime, čime čistiš zube, već to je mali, mizna, ma, manji od ove hemijske, jel? Svakom. A kada, kada je, kada je potpuno, dakle, postala nepokorna, ne sluša, mi smakom ti ne gledaj za Hoće, li je tu? I kaže, imam, imam nebi, znači, iako je ne smije nikako biti to zamah iz ono, e, žestni, ne smije biti žestok udarac. Ne smije ostaviti nikakvu modricu, nikakvih posljedica, ni na jednom dijelu tijela kod ženi ono što je najvažnije u ovom slučaju jeste.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 To je, to je, znači, to je lagano udaranje s ciljem da se ona dozove pamet, da shvati svoju grešku, da se urazumi, a ne da se porijedi. To znači, braću sljedeće sestre. Dakle, osnova u islamu da nema udaranja ženi.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 Ali kad si napravila, pod napon na njenu ličnost ti mali svakom, u, zaista sam pogriješio. Zaista sam pogriješio. To je, to je ova, to je ta mjera. I je, dakle, hvataju samo tu, za ovo, pa udarite ih. A pogledajte, pogledajte šta se u tim braku Na islamski.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 Znači, u toj situaciji, ne, po svaku cijenu, on je benda, apsolutno islamske propise, sada ti si mi, da je bolje, bolje, bolje, bolje, bolje, bolje, bolje, bolje, putnik će koji poznaje šerijat, koji će dati iskren savjet, ako ništa drugo kazati, kaže što je pa šta vas slijedi, ona, kad ste već se odlučili na takav brak.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 snimila na... On gleda tamo šalta na televiziju, sine, kaj je, je, je Allahu akbar, Allah,